ndabahaye mwiriwe bakunzi barajyo isanganiro kaze kandi mu kiganiro ayiwanyo vuga make ayiwanyo vuga make ni igana mukurikira ku minsi yose ya mbere igice zibiri gushika igihe cy'isaha zitatu ariko ku muntu by'imisi amatangazo yari menshi ariko ntacoronekaye n'ubu turashobora kuganira Chuti bagenzi banywanyi barajo muherereye mu ntara z'igihugu zitandukanye aho ku mitumbi wanyu aho ku gacimbiri mu ntara Eka muri zone mutubwire amakuru yahaciye tutamenye nuko munsi murahawe ikaze Albert Duwa niwe turiko turakorana mu hinga Jean Marie Mayonga niwe mugiye guteramana muri kino kiganiro mwese rundabahaye ikaze Isanganiro Munywanyi wa mbere ku murongo alo Alo ntibiragenda neza ndibaza ko araje kugaruka kuko telefone yari igihe nazo nyiriziga haba ariko twizere yuko abari twumva mu zindi ntara hose murashobora kugira icyo mushikirije mukatubwira amakuru yaciye ngaho iwanyu ibintu bijyanye beberene ubundi amashasha mbona bariko baravuga baravuga yuko nk'igiciro c'amamesa rimwe na rimwe kiba cyaciye kiduga ko amafaranga ari hagati y'igihumbi n'irindwi kubera mhm. ingingo baba barafashe uko amacupa ahora atezerwamo yaba agiye guhagarikwa mhm. hama umuntu kanaka wa mu gisagara agaca agenda muri bbn gusaba uruhushya ngo ahingura ubuki ugasanga ubuhindura byanyabwe nk'umucavuzi uhari anye ubyukizira mm. murya nta mpinduka nta kintu wacunze ibica mu gace usanga umuntu kanaka bamuha uburenganzira bwo ahingura ubuki mu bwibajije n'igiciba atokubwira ngo gusa gutanye mm. sindabumva sinzi reka ni ukuvuga wenda ariko ndavuga bbn yoraba nk'abantu baba batasoroma nk'ibintu byo mu burimyi n'ibindi bakaba abarimyi nyene ni ukuvuga kw'isi icyasoromwa ni abanyagisagara aho bacabiha n'amabeyi usanga mm. rero usoma umuntu ku isoko uburyo busuma ugaca hasungikarira yego buraba rero nk'abacasoroma ibintu uburenganzira abantu basanzwe babiteguye waba ugiye gukora isukari kujya kwa sosoma umuntu akabanza agacira imikagi ari mm. ugiye gutasoroma nk'amakorome furegisi akabanza agatera ibigori mugabo ntacasorome ibintu mhm. kimwe n'abandi banyagihugu kuko bizinesi asosomo itangura gukora andi matakaca musigati asubiye kubura ku isoko cyangwa ngo zimbere nuko sosomo yatangiye gukora isukari kuko biteguye yego boraba bakikubita agasi rero bakara ubundi ibyo by'amahinguriro biko biraza bahingura amafu y'ibigori bahingura ibiki nibyo biriko biratuma n'ibi dusanzwe twirimira aha mu burundi albert nduwayo niwe mu buhinga bw'ibyuma arabe neza ibiriko biraba sinzi ko ari ibirere sinzi ko ari aba bantu aho muherereye mugerageze muhagarare neza kugira ngo dushobore kumvikana muduhe ayo makuru tutamenye acenga iwanyu kugira ngo n'abari kuratwumviriza bose bayumve nsore kubyo numva noduma ewe konete wanje uri rumuwanga ko habaye iki ni mbere nkubonye unezerewe nk'uko ndagusabye umbwire ico kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka wa ekonete ni nko kuba mu nyishu aho ibaze nawe baduhaye akajya ko kuronka amanota iyo ukoresheje amayinite canke eko kashi sindiko ndabitahura neza umva ufyonze akanyenyeri mhm. amajana umunani na mirongo umunani n'umunani mhm. akanyenyeri mhm. kimwe akadirisha uba wiyandikije mu b'agaciro ba ekoneti nibyo gutyo rero uko ukoresha amayinite hmm. haba guhamagara hmm. mesaje cyangwa kurungika uduseke dutandukanye reka ndetse no gukoresha eko ibyo rero bigashoboka ubyonze akanyenyeri amajana umunani na mirongo umunani n'umunani akanyenyeri mhm.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 ni kuvuga rero igiharage rero kiranduye usangamo ubunyabagati mhm. kuri ivyo bintu twebwe abarimi vyaguciye umutima uhagaze kabiri yego none bimaze kwibonekeza mu mitumba itandukanye ngaho nyene mu ibugendana ni ukuvuga ngaho ku mutumba wa bitare birahari mhm. no ku mutumba wa kibungo nyene birahari kiboyi kibungo kibungo yego abantu bariko baririra by'ukuri uravye ingene yatugoye ugaca ingene biriko biragigagurika nukuri twe vyaduteye ubwoba mm. usanga hari utuntu tw'udukoko mw'ico giti c'igiharage mm-hmm. bahera ku kugura imirima bagategura uko bazorima bakagura amamashini adotasiforoma muga byose ukazosanga nyine mhm. abatabikoze uko nabo uca usanga baca bakorana n'abarimyi mu bihugu biba bitaratera imbere ugasanga baca batanga nk'imbuto zo kuri gusa ugasanga amase kuri gusa imiti yo mm. gupompa gusa byahora bigenda ku kawa kera mhm. Eh, gutyo ubonye umurimyi ugaca usanga yahungukiye mugabo birababaje nk'ubu unye ukaza ikiro cy'intete z'ibigori by'imbuto kigurwa ibihumbi cumi na bibiri muri kotebu ndi mubaza amakuru hano muzobibona mm. hama wa murimyi agaca agenda akabirima yakoresheje inguvu aho yarimye kumbure naho yakose ko za fomi z'ubwoko butandukanye bya bindi mbwira uwo muntu ukuntu azoca yunguka mhm. atawundi muntu yamufashe mu mugongo aca ahunguka ba bandi bajya kuri tarasiforoma mhm. gutyo rero umuntu ku isoko ugahita ntacyo ahakuye kandi ibyo bintu bisa n'ibiri mu gisata cy'uburimyi haci hose kuko ugasanga umurimo w'ikintu kanaka bitamuteje imbere ubwo umudandaza wacyo bikamuteza imbere nk'akarorero nk'umurimo w'ibiraya ntashobora gutera imbere mu bw'umudandaza wabyo ugasanga yateye imbere mugabo wari gutegereza gutera imbere munini mm. rero boraba abarijejwe ntibaze barasamara ubundi igihe bizotinda biba nabi nyene usange bigeze kure babikosora bitacoroshe yego yego boraba byumva rero bakaraba bakaza barakosora hama n'ikigo beberene mu gutanga impusha kikaraba yuko koko umuntu yiteguye kujya gukora ivyo bintu ariko ariyemeza mm. ko hariho abanyagisagara ngaha benshi bihaye ngo bahingura ingano arazikaranze arazishyesheje mbere nawe yabigize abikoresha umukozi mugabo gafashira korogo yuko afite kampani ihingura ngo ubufu bw'ingano ikintu mm. nk'aba akigurishije kwa kuri wa murimyi yagurishije namba agurishije ibihumbi bibiri umurimyi cyangwa igihumbi n'atanu mhm. muri supermarket utobwa katse muri muzo hatembere muzo bibona kubera cyashira muri envelope pake asira korogo yerekana ko BBN imwemera iki batobwa katse mire rero guco ugasanga umuntu asa mikoro make eh, bikita kumworohera bivuye hehe kuri ba bantu bavuga ngo bakora ibintu kanaka kumbe babyitayemwo urumva uraza ukanyenyeza ugaca uwigira yego ikijyanye n'ibintu by'ibiciro rero by'akaboga ku bantu b'ababo bifuza akaboga mm. bari baranditse itangazo babyeje intwaro virema zibakurikirana ibiciro by'akaboga kanyama virema byubahiriza ibiciro bisanzwe bihari ah, byasubiye kandi kuduga yebana uko biri turasimuhoraho ni byiza cyane yebana kiretse bya biciro nyine n'ubunye bikiri hejuru nk'uko n'amana nabivuze eh vyiki ni kishanje makuru mutari ko mumenya mhm ni ukuri nyabiraba hate wakaranda k'ingurube ni ukuri ingurube hadahonye ebana abanyagihugu mu minsi itatu zosubira kuronka kapu ni ukuri kwa muhungu mm, zafashwe n'izo ngurube gamuntu ebana izo ngurube zifata zisuha rwose zikagira ubushuhe ukaba usanga uruhongore yakandagurishe kubera none itorotse nayo yatsinze nayo ni ingorane n'igihumbi n'abiri abantu eh, babitetse bararaba ibiciro bigabanuke kweri n'ingorane mm, none nta babaga b'ibitungwa ntacu baravuga ntacu barababwira ebana eh, bagaga nyene baguma ko bavura mugabo ebana eh, mm. ingurube zahunye kweri n'ingorane n'ingorane none ni muri nyabiraba igice giherera he ni nyabiraba yose ni nk'imihingo yose kweri imihingo mm. yose ya komine nyabiraba zahetse zifa kweri yego eba ntitwibaza rero mu minsi itatu ubona tuzaba dukena akabu mm. kubera ibitungwa byabonye kubera hano mwirambire ngaho kwisanganira turabashimiye cyane odifagisi ngira ngo abajejwe amagara y'ibitungwa babyumvise yuko inyabiraba ingurube ziriko ziterwa n'indwara itera ubushuhe hanyuma gaca sanga bimwe mbere zimerewe ukuntu ni ukuvuga ubugari bw'ubududu ikiro kisigaye kiri ku mafaranga ibihumbi bibiri n'abiri mm, ariko buraboneka hoho biraboneka hoho yego ugiye ku isoko uraronka mugabo urumva ni ibiharuro biri ku biharuro birebire biteye ubwoba kuko mm. abarundi bariko baridoga yego ego kuko baranafise n'ibintu mbi kubera bikomeza kuduga ntibanariko baratera ibiharagi neza nabyo nyine kubera ibiharagi bizimbye mm. ibigori nyine naho byeze ntibyahabaye kubera imvura ya yakasiye nabi nabi mm-hmm. rero bafise ubwoba yuko ibintu bikomeza bizahava bikomeza kuba bibi gusumbya ego rero nuko ababigezwe boraba bakagabanya ibiciro Mushinga bw'ubudandaji babyumvise ku mbure ngira ngo bazurika bahinga babo baze kuraba icyabiteye barabe bagire icyo bakoze imvura hmm. yatasuye nabi nabi ibigori ntibyahabaye byahabaye hmm. nabi nabi ibiharage hmm. nabyo nyine ntibariko baratera kuko imbuto irazinze yego eh, eh, ibyo rero ni ukubishyikiriza abajeje intwaro kugira ngo babirabe neza hanyuma baze kubaza impamvu ibiciro leta yashinze bitari kubirubahirizwa nuko turabashimiye mani irakiza murakoze murakoze mugire ijoro ryiza nuko aha tuce tugarukiriza kino kiganiro cyacu iwanyu wavugwa amaki e, tukaba dushimiye mwebwe mwese mwese umushikirije ku makuru tutamenye acenga iwanyu aha twumvise yuko amakuru utamenye menshi yarahagaye ku bijyanye n'ibiciro byaduze ahatari hake mu ntara zitandukanye z'igihugu niyo twumvise ko amakuru utamenye henshi nuko twizere ko ho mu by'ubudandaje babyumvise bazora bakumbura ngo icyo kugira ngo ibyo bintu by'ibiciro bisubire kubahirizwa dusubire dushimire mwebwe mwese rero bagenzi inshuti yo banywanyi baradio isanganira muherereye mwe mwagize ico mudushikirije ku makuru utamenye